ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na talata yau biyar ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da 20 ga watan shida shekarar miladiya ta 2017 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin surati maryam alaihi salam kamar kullum za mu fara da ansa wasu daga cikin tambayoyi sannan mu shiga karatu akwai wanda ya rubuto yana tambaya game da hukuncin sayan hannun jari wato stock market cewa yana da kyau ko ba da kyau a hannun jari ya danganci kamfanin da za ka sayi wannan hannun jarin nasa idan abin da yake sayarwa ko yake ta'amuli da shi shari'a ta yadda da su kasuwanci yake yi na kayan abinci ko kayan masarufi ko yana kasuwanci na dillancin gidaje ko filaye ko kere-keren wasu abubuwa da ɗan adam yake amfana da su wannan babu komai don kasa hannun jarin irin waɗannan kamfanin nuka ko waɗannan ma'aikatu amma idan ya kasance kamfanin yana wato kasuwanci ne da abin da Allah ya haramta ko yana gaurayawa yana kasuwanci na halal tare da na haram lokaci guda kamar bankuna na riba conventional bank ko kuma kamfanin nukan giya to wanda duk bai halatta ba ko kamfanin nukan caca dukkan wasu kamfanoni waɗanda suke hada halal da haram a cikin kasuwancinsu ko kuma ma haram ɗin ne zalla to haramun ne mutum ya sayi irin wannan hannun jari saboda haka kamar shi ma ya zuba jarin sani akan a taimaka a ita ya dabanna Allah kuma subhanahu wata'ala yana cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan ku taimaka wa junanku akan abin da yake birri ne wato alkhairi ne da abin da yake tsoron Allah ne kada ku taimaki junanku akan abin da yake saban Allah ne da ketare iyaka sauraka babu wata ansa ɗaya sai dai da wannan bayanin idan abinda wannan ah, kamfanin halal ne to sayan hannun jarinsa ma halal ne idan kuma haramun ne to sayan hannun jarin wannan kamfani haramun ne sannan lokacin da za ka sayi hannun jari ka tabbata abinda za ka sayi akwai shi kuma ka tabbata kai ma abinda za ka sayar akwai shi don haramun ne mutum ya sayar da abinda bai mallaka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tabi ma laysa lak abinda baka mallake shi ya zama naka ba haramun ne ka sayar da shi ko kuma ka sayi shi amma bai zo hannu ba bai ba ai istifa'in sa ba ba abinda malaman fiqh suke cewa hauzi ba to shi ma ba a sayar da shi sannan idan abu ne wanda riba take shiga ciki ribal fadl to ya zama da akwai taqabut akwai karɓa kada ya zama na babu wannan taƙabut ɗin kada ya a samu wani tazara na ajali na lokaci tsakanin karɓar tsakanin bayar da kuɗin da karɓar wancan to duk waɗannan abubuwa idan mutum ya kiyaye su to babu wani abu a ciki insha Allah sai kuma tambayarsa game da azumin kafara cewa su ma dole a jera su a'a babu nassin da ya nuna cewa azumin kafara guda uku da ake na rantsuwa kafarar rantsuwa yana tambayar kafarar rantsuwa ko yana tambayar kafarar rantsuwa cewa azumin kafarar rantsuwa shi ma dole a jera su wannan siyamu salasati ayyam din da Allah ya faɗa to Allah bai jera su bai ce mutatabi'at ba kuma ba a samu wani hadisi da ya ce a jere ake yin su ba saboda ka abinda da yake kanka kai azumin kwana uku kuma kai ma in ba dai lalaci ba azumin kwana uku sai ka yi ta daddatsa su ka yi su gaba ɗaya ka huta mana sai wannan da yake tambaya yake cewa mai yara kafin ya yi wa yaransa kyauta zai iya wa mahaifiyarsu wato matarsa ya halatta ba wai wajib ba wai laruri ba ne don za ka yi wa matarka kyauta sai ka yi wa yaranka yana tambayar kyautar fili ko kyautar wani sashi na gida ba ba wajibi ne inda kyauta ce ba wajibi ba ne sai ka yi wa 'ya'yanka sai wa matarka 'ya'yanka ne ba a son ka ware wasu ka yi musu wata kyauta ta musamman ba abin da ya shafi bukatarsu ba a wata kyauta ce za ka yi sai ka waru wasu kawai ka yi musu wasu ka hana su to wani ba daidai ba ne amma idan matarka ce ko matanka ne don ka yi musu kyauta ba ce dole kuma sai ka yi wa 'ya'yan ba in ka yi wa iyayensu ka yi musu sai ya ce waya ake koma mace ta mallaki ɗaki yayin da mijinta ya rasu to wannan yana komawa ga masu rabon gadon ne ai ba wata ka'ida da aka aje ta mallakar ɗaki idan miji ya rasu da alama shi mai wannan tambaye so yake mallaka matarsa ɗaki kafin ya mutu to kada ya mutu a hana ta za ka iya mallaka mata yanzu tun kana da rai in ya so in ka mutu kaga shi kenan damun mallakar ta ne ba abin nan ba ba maganar gado ya shigo cikinsa in ana son a raba da shi gado sai a biya ta kuɗinta a saya Eh. sai kuma tambayarsa ta akwai bambanci tsakanin ajuwa da sauran dabinan maka ko madina akwai bambanci mana ko a ido akwai bambanci ko a ɗanɗana akwai bambanci ko a farashinsu akwai bambanci ajuwa ta fi tsada sauran dabinai wannan za ka samu suna da sauki amma ba su kai ajuwa tsada ba wato ajuwa ta fi su tsada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda zai rika wayar gari kafin ya ci komai ya ci kwaya bakwai to wannan zai zama masa garkuwa daga sihiri wani sihiri da za a yi kokarin a yi masa ba zai ci shi ba idan kullum mutum zai ci ajuwa kwaya bakwai wasu daga cikin malamai kamar Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala suna ganin hukuncin bai takaita akan ajuwa ba annabi ya ambaci ajuwa ne saboda a lokacin ita aka fi ci ko ita aka fi samu amma yana nufin dabino saboda aka kowane dabino sawa'un dan agadas ne ko dan bauchi ne ko dan jigawa ne ko dan kano ne muna da shi to kowanne inda za ka samu kwayara bakwai kullum ka ci da safe to wannan zai zama garkuwa ga mutum daga dukkan wani sihiri in ka samu ajuwa din to wannan shi kenan ka fita daga dukkan wani saɓani ma sai kuma wannan yake tambaya a game da cewa wani limamin su da yake musu sallah ya ce babu komai ka saki wandonka ya ja ƙasa matuƙar ne ba da girman kai kai ba ya ce wai saboda ko hadisin na abubakar ne shi ma ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa babu komai tunda ba da girman kai yake yi ba amma an fi so dai mutum ya ɗage shi ya wuce idan sawu ya ce haka dai aka yi masa fatawar to sakin wando ya ja ƙasa ko ya wuce idan sawu haramun ne mutlakan sawa'un kayi niyyar girman kai ko ba kayi niyyar girman kai ba ba sharaɗi ba ne sai kayi niyyar girman kan idan da niyyar girman kanta wannan al'amarin ya tsananta idan har mutum ya ja shi da niyyar girman kai to saban ya tsananta annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa usratul mu'mini ila nisfi saq wa in kana wala budda fa ila al wa ma asfala min al min al fa fi an-nar tufar mu'mini rabin ƙauri ne idan ya zama babu makawa ya jata to kada ta wuce idan sawu abinda ya yi ƙasa da idan sawu to zai shiga wuta to za a ƙona iya abinda ya ƙaru a cikin wuta to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam anan bai sa kaidi ba bai dabe bai yi shi ba da girman kai bai ce sai mai girman kai ba hadisin da ya magana da mai girman kai sai muka gashi kuma hadisin abu zar al-gifari radiyallahu ta'ala anhu na cikin sayo muslim wanda annabi sallallahu ya ce mutum uku thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum azabun mutane guda uku Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kalle su ba a ranar gobe ƙiyama. ba kuma zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai tsanani to anan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi almusbilu izarihi yace almannan walmunfiqu sil'atahu bilhadmi alkadhib walmusbilu izarahu mutumin da yake bayar da kyauta ya dawo yana gori sai na biyun su wanda zai rika sayar da kayansa a kasuwa ta hanyar ƙarya wato ya rika faɗar farashin ƙarya ya ce shi wallahi shi ma bai samu abin nan ba sai da kaza kaza aka sayi mun shi ko kaza aka taya ni sayarwa alhalin ƙarya yake to wannan shi ma yana ciki sai na uku annabi ce mai sakin mai sakin tufafinsa su yi ƙasa saboda girman kai to shine malamai suka ce za mu ga cewa ubar ta fi tsanani a nan akan ta farko da aka ce fafin a nan wanda ya saki ta ja ƙasa da girman kai to wannan shine zai shiga shine Allah subhanahu ta'ala ya ce la yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim annabi ya ce la yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim wa lahum azabun alim kaga azabarsa ta fi tsanani shi baya ga ya saki tufafinsa kuma akwai wani abu girman kai wancan kuma da ba maganar mai girman kai aka yi ba sai aka ce fama asfala min alka'abaini fa finnar to dama duk sanda sabab ya bambanta to hukunci yana bambanta kuma a ka'idar usul ka'idar malamai duk sanda aka samu bambancin sababi da bambancin hukunci to ba a yin abin da ake cewa hamlul mutlaq alal muqayyad ba za ka fassara mutlaqi ba da muqayyadi ba ka dauko wancan hadisin ka fassara shi da wannan ba ka ce tunda anan an ce mai girman kai to can ma dole a kawo sifar mai girman kai a'a sannan sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya zo ki gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa izari yastarhi illa anni ata'ahaduhu ce ya rasulullahi abin nan dina gyauto na ko abin nan kwarjalle na madaurinsa yace yana saki mana yana kwancewa har ya ja kasa har ya yi kasa illa a ata'ahaduhu amma ina jawo kayana ina dago shi ba na barinsa amma yana kwancewa ya ja ƙasa sai in janyo kayana annabi yace lasta mimman yaf'aluhu khuyala ce kai ai baka cikin masu yin haka da girdan girman kai sai na abubakar a irar halittarsa mutum ne marar ƙiba mutum ne siriri kana rajulan nahifan siriri ne saboda haka in ya daura sa to yana yawan saurin kwancewa kamar ɗabi'ar dai wanda yake siriri an san yadda irin zubin jikinsa yake ba shi da abin da kwankwason da zai rike abin da zai daura sosai to sai ya kasance duk sanda ya daura ya daura shi yadda ake bukata bai wuce idan sawun ba bai yi kasa ba to amma sai ya sassaki sai ya sai kasa to amma da ya zarar ya kula ya kasa sai ya jawo kayansa ne abin yake damunsa kada shi ma fai shiga cikin waccan azaba shi ne annabi ce lasta minhu lasta mimman yala ba baka cikin masu jansa da girman kai to kaga ana ai akwai bambanci da wanda shi bai yi abin batun farko ba wai haka ya nufi abin ba bai je za a yi masa ɗinki ba ya ce ku aka gwada shi aka kai masa abin awo daidai ƙaurinsa daidai ƙaurinsa sai ce a ƙara ƙasa aka ƙara ƙasa aka je daidai idan sa wace kudan ƙara jan shi ƙasa kaga wannan shi ne ma a hakan a yi masa ba daidai yake da wanda zanin sake zazzagowa yana jan yi kansa ba ya zai haɗa kansa da wannan shi wancan ba haka illa an a haɗu ba na barin sai ci gaba da zama a haka ina jan yi kayana kai kuma kai ka nema a yi maka haka kuma ka ce kai masa yana abubakar sannan abin da za mu kula da shi girman kai wata sifa ce take faruwa daga zuciya a ganta a aikace kuma mutum zai fara jin wannan a ransa sannan kuma aikin sai nuna wannan abin da zai nuna a aikace dukkan wani mutum da shi zai yi hukunci na zahiri ba shi da iko akan baɗininsa annabi sallallahu alaihi wasallam ana masa wahayi ana iya sanar da shi cewa na ga yadda yake na ga yadda yake kamar yana aka sanar da shi munafukai duk da munafici wani abu ne a zuciya amma dai akan bayyana shi wani lokaci a aikace to Allah ya sanar da su ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam munafukai to haka nan zai iya sanar da shi wanda yake yin wani abu da zummar girman kai da wanda baya da zummar girman kai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne zai iya bada wannan shaidar kai yanzu idan ka zo kana ja kana jan sitirar ka ƙasa waye kake da shi a duniya da zai baka shaidar cewa kai ma baka yi don girman kai waye shi baka da shi saboda in kana son zaman lafiya ka maka wa'azi ka gyara dan ba wanda zai iya wanke ka sai da abubakar ya samu mai masa mai wanke shi bayansa kuma babu wanda zai wanke wani an fahimci wannan saboda ka kai ba za ka wanke kanka ba wala tuzakku anfusakum huwa alam man ittaqa Allah ya hana mutum ya wanke kansa shi da kansa lace kada ku tsarkake kanku Allah shi yafi sanin wanda yake tsoron sa da haka kai kakkaje kana tsarkaken ka ce ni ba na yi kaza dan kaza ya za a yi mutane su fahimta idan ana ganin ka a gurin banza a gurin da ake laifuffuka ka jefa kanka inda za a zarge ka ba yadda za a iya cewa kai fa kawai kana zuwa hutawa ne amma abin da aka ga ana yi a gurin nan kai baka shiga wannan ba zai fushe ka ba na shiga ban ɗauka ba ji ba wuce ba ta fi da ɓarawo ka dole ne ka yi taka tsantsan za ka wannan fatawa da shi wannan malamin ya bayar bai muku adalci ba ya kamata ya taimake ku kamar yadda a sayi na umar yana rashin lafiya wani ya shigo masa wani saurayi ya zo duba shi sai ya juya bayan ya gama duba shi zuwa zai tafi sai ya ga izarinsa yana jan ƙasa sai ya kira shi ya ce ya abdallah irfa izarak fa hu an kali thaubik wa arza li yana kwance ba shi da lafiya lafcin lafiyarsa ta ƙarshe lokacin da aka soke shi da wuka amma wannan yanayin bai hana shi ci gaba da nasiha ba bayan yaron ya juya zai tafi kira shi ce ya kai bawan Allah dan daga abinan tufarka mana kamana dan daga ta mana irfa izara dan daga tufarka mana fa innahu an qali thawbik wannan zai sa tufarka ka tafi tsabtata domin ka batta haka za ta rika jin ƙasa da ƙura da in ka ɗage ta tafi tsabta wa arzali li rabbi kuma ka fi samun yarda ubangijinka to haka ya kamata shi wannan liman yayi ya yi wa mutane nasiha irin wannan ba ya ce ku je ku yi batun da ba ku da girman kai sai tambayar mu ta ƙarshe wanda yake tambaya a kan faɗar Allah subhanahu wataala ya yi wa ayyuhallazina amanu fusa kuma wa ahlikum nara ya ku waɗanda suka yi imani ku tsare kanku ko ku kare kanku da iyalanku daga shiga wuta hukudu hannasu wal hijara lace makamashin wannan wutar mutane ne da duwar wasu to wai shi tambayarsa shi ne wai duwatsu mai suka yi za a kona su kuma ga shi Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa Eh, an bujira musu alkawari amma ba su ɗauka ba ina aradna yana nufin ina aradna al'amanat ala samawati wal jibali ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha ce to an ba su amana ba sun ce ba su iya ɗauka ba don me za a ƙona su to ya kamata kai ma a tambaye ka don me kake ƙona itacen me ya yi maka kana ƙona shi kana sara shi eh ka ga haske ko duwar wasu dukansu kansu kana farfasa su watakila da ana nan kayi gida an farfasa dutse an maka ciko kana tattaka kasa duk mai suka yi maka duk ba Allah ya ce ba su dawa amana ba wannan ba azabtarwa ba ne su a gare su ba azabtarwa ba ne kamar yadda a cikin mala'iku akwai waɗanda suke gado muta da 'yan wuta ba azaba ake musu ba su Allah ya yi su da halitta su da za ta jure wannan abin ba akwai ba su abin nan ba akwai khazanatun nar akwai masu gadin wuta ba shugaban su maliku wana da ya maliku ya yaqdi alaina rabbuk saboda ka duwar watsu ta abudu na min lai hasabu jahannam da Allah ya faɗa da ku da abin da kuke bautawa ma'ana waɗannan abubuwa da kuka sassaƙa. da shaidanin da suka kirawo ku ku bauta musu suka yi da kuka bauta musu to ku da su gaba ɗaya kiraren jahannama ne wannan duwar watsu da itatuwa da aka bauta ba Allah ba don an sa su a jahannama ba wai azaba ba ta hanyar azabtarwa bane su aka sa ta hanyar a nuna mawaɗancin cewa waɗannan ba su da ba su da ikon komai kamar yadda Allah ya halitta maka itatuwa kana girki da su ya halitta maka ƙasar da zaka taka duwatsu da zaka yi amfani da su ba wai dan ka ba wai ya maka ka dan ka azabtar da su ba dabbobi da kake yanka ka ci me suka yi maka eh amma kana nan kana yanka su kana ci wannan su ba ba wai Allah ya musu haka dai ya musu azaba bane su wannan duk yana cikin bautar da aka dora musu ne kai ka dau amanar sai aka yi dauke maka wannan ba a ce a yanka ka cinye ba to da kai ma baka dauka ba ta kila kai ma haka zama na abincin wasu ci gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا Allah subhanahu ta'ala ya ce wadhkur fil kitabi isma'il kuma ka ambaci labarin isma'ila a cikin wannan littafi wato alqur'ani innahu kana al wa'adi lalle shi ya tabbata mai gaskiyar alkawari ne wa kana rasulan Nabiya, kuma ya tabbata manzo ne annabi wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati kuma ya kasance yana umartar iyalansa da yin sallah da ba da zakka wa kana inda rabbihi mardiya kuma ya kasance yardajje ne a gurin ubangijinsa a can baya Allah subhanahu wata'ala ya ambaci annabi Ibrahim ya kuma ambaci kyautar da ya masa ta ɗansa Yahya da jikansa Yaqub a can muka ce Allah bai ambaci annabi Isma'il ba a can sai na aka ambace shi shi kadai aka ware shi aka ambace shi dan a nuna cancantarsa da a ware shi a ambace shi ware shi a ambace shi shi kadai anan yana nuna darajarsa girman darajarsa a gurin Allah subhanahu wataala sannan kuma mun faɗi wani malhaz cewa ana ana ware shi sautari a ambace shi kasancewarsa me me nace a jiya da shekarun jiya eh saboda ba tare suka zauna da mahaifinsa ba sabanin ishaq yana tare da mahaifinsa shi kuma tun yana jariri aka kawo shi wajen gairi zizar in tare da mahaifiyarsa sai kasance shi ake ambatansa shi kadai sannan kuma wani abu na da yanzu zan kara har ila yau annabi yaqub annabi ishaq shi ya haifa annabi yaqub annabi yaqub daga nan ne banu isra'ila suka fito do yayan isra'il shi isra'il ne yaqub to daga zuriyarsa suka fito aka samu wannan babbar kabila wacce Allah subhanahu wata'ala ya cika ta tab da annabawa aka yi tafafata da su aka yi tafama da su suka yi tafama da su wanda har yanzu gashi nan ba wanda ake fama da shi a duniya sai bai hude to shi kuma annabi Isma'il ta dan Allah subhanahu wata'ala ya samar da wato shine kakan larabawa abul arabi wanda ita ma wata babbar kabila ce da Allah subhanahu wataala ya girmama wannan jinsi ta hanyar zaɓo annabi sallallahu alaihi wa sallama daga ciki to za ka ga kowanne ya kasance kaka ne ga wata al'umma babba mai cin gashin kanta za haka kaga dan an ware shi an ambace shi yana cin gashin kansa wannan alama ce da take ko kuma wannan yana da dangantaka da kasancewarsa uba ga wata al'umma ga wani jinsi mai cin gashin kansa sannan shine cikin 'ya'yansa wanda suka haɗu da mahaifinsa ya haɗu da mahaifinsa wajen gina wajen gina ka'aba ba ambaci ishaq ba da shi aka gina ka'aba wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antal azizul hakim innaka antas samiul alim saboda haka ubangiji subhanahu wataala yayi masa wannan karramawa kuma wannan yabo da Allah subhanahu wataala ya masa anan shi ma yana nuna ah, wata ɗabi'a da ya siffanta da ita wacce dukkan annabawa sun siffanta da wannan ɗabi'ar ta ce inna huka na sadiƙal wa'adi lallai shi ya kasance mai gaskiyar alkawari to in ya ɗau alkawari yana cikawa duk sanda ya ɗau alkawari to da gaske yake ba da wasa yake ba ba ƙarya yake maka ba zai cika maka alkawarin da ya yi maka wannan sifa ce ta duka annabawa babu wani annabin Allah da ba mai gaskiyar alkawari ba ba annabawa kadai ba duka salihan bayi suna sifantuwa da wannan sifa saboda kishiyar wannan sifa sifa ce ta munafukai kaga ba za a ce ga wani salihin mutum ba amma shi yana da sifa irin ta munafukai kuma ya ci gaba da zama salihi ba zai yiwu ba don haka idan har sifa ce ta duka annabawa me yasa Allah subhanahu wata'ala ya ware Isma'ila anan ya ambace shi da wannan sifa ambatansa da wannan sifa bayan kuwa daman sifa ce ta annabawa yana nuna cewa ya sifantu da wannan sifa sifantuwa ta haƙiƙa kuma sifantuwa ta zahiri wato wani abu ne wanda ya fito sosai a cikin lamarin rayuwarsa kowa da kowa ya san shi da wannan to shi yasa har aka sifanta shi da sadiqal wa'd kamar yadda aka sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam al-amin mai gaskiya mai amana saboda tun kafin a aiko shi ya kasance mai amana ne larabawa duk sun san shi da wannan to shi ma haka annabi isma'il alaihissalam tun yana ƙaraminsa ya yi wa babansa alkawari lokacin da babansa ya ce ya yi mafarki cewa yana yanka shi ƙala ya abati fa'al ma tu'mar sai ta jiru ne insha Allah min sabiri ce ya mahaifina ka yi abin da aka sa ka insha Allah za ka sami cikin masu haƙuri kuma ya yi bi wannan ya cika masa wannan alkawarin ya ba da kansa in wani ne baban ya kira shi da daddare ya ce na yi mafarki gobe in yanka ka zai kwana a gidan eh sai dai a neme shi a rasa a nema sama da ƙasa garin ma ba zai kwana ba ba gidan ba in tana yi wa ƙasar ma zai haure su <laughs> amma aka tashi aka same shi kuma suka tafi har Allah ce wa lamma aslama duk suka miƙa su ga Allah hmm. wa tallahu lil jabin to kaga duk wannan alama ce ta cewa eh lalle in ya alkawari yana cikawa sai ta jaduni insha Allah min as-sabirin ya cika wannan shi yasa ibn jurayj abdulmalik ibn abdulaziz ibn jurayj rahimahullahu ta'ala yake cewa lam ya'id rabbahu idatan illa anjazaha ce babu wani alkawari da ya taba wa Allah face sai da ya cika bai taba yin wa Allah alkawari ba sai da ya cika duk wani abin da ya ce wa zai wa Allah na ibada sai yayi wannan ya cika wannan haƙƙin saboda haka Allah subhanahu wataala ya masa yabo da wannan akwai kissa da ake faɗa na cika alkawarinsa irin isra'iliya ɗin na irin kisoshin yahudawa cewa yana daga cikin alkawarinsa akwai wanda suka yi alkawari da shi za su haɗu a wani wuri ya je ya fara jiran mutumin nan tun safe haddare ya yi haka shegari ya waye yana nan tsaye a gurin sai da ya zo ya same shi ya ce ai tun jiya ina nan tsaye ina jiranka suka ce wannan yana daga cikin cika alkawarinsa wasu ma kamar yadda aka ruwaito daga yazidun rakashi yake cewa an yi alkawari da shi kwana 22 yana jiran mutumin a gurin bai gushe ba wani ma ya kara kamar koshairi ya kara cewa shekara ɗaya yana jira duk wanda dai kuzuzutawa ne ba shi da abin da ba shi da tushe annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma akwai abin da aka ruwaito irin wannan akwai a sunan abi dawud da sunan al-baihaqi da makarimul akhlaq na al-khara'iti da al-hadith littafai haka da yawa sun roito hadisi kwaya daya na wani wanda ake kiran shi abdullahi ibn abi samha cewa yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a to sai ya zama akwai abinda bai karasa a cikin mubaya'ar ba sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam mu hadu gobe anan in karasa mubaya'ata to shine annabi ya jira shi kwana daya kwana biyu kwana uku annabi yana tsaye a wannan guri yana jiran shi sai bayan kwana uku ya zo annabi ya ce kawo halar da ni kwana uku anan ina tsaye jiranka to wannan shi ma hadisi ne bai inganta ba ana yawan fadarsa wajen bayanin alkawarin annabi sallallahu alaihi wasallam da cika alkawarinsa na'am annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika alkawari ne to amma aka faɗa abin da ya inganta annabi ya wadatu ga barin abubuwan da basu inganta ba ingantattun sun ishe shi ingantattun abin da aka ruwaito sun ishe annabi sallallahu alaihi wasallam yabo ba sai ka hada da wasu abinda ba su inganta ba wani ruwaya ce mai rauni a sanadinta akwai wani da ake kira abdulkarim ibn abdullahi bin shaqiq wanda majhul ne malamai ba san komai a kansa ba saboda haka wannan shi ya sa suka raunana ruwayar sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana uku a guri shi kadai yana tsaye wannan akwai na kara a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam in ya fite shi fita daga sahabbansa suka dau lokaci ba su ganshi ba ba zama suke neman sa ba zama suke yi nemansa a ce annabi kwana uku baya gida baya tare da sabansa a masallaci baya tare da sabansa a majalisi yana can shi kaɗai na jiran wani yaro a ce kuma sahabbansa ba wanda ya fita nemansa wannan munkar ne ba zai yiwu ba yadda sabai suke san annabi sallallahu alaihi wasallam san su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi hakuri ba a ce kwana uku ba wanda ya ga dure manzo Allah gidansa a je ba gan shi ba in kuma yana tare da sahabbansa ai kaga abu ne mai sauki a je a nemo mutumin eh in dai ba shi kadai bane sai a ce to yaron nan mun yi alkawari gashi tun safa gashi har yamma yi a je a dubo shi mana to kaga duk wannan alama ce da take nuna cewa wannan bai inganta ba cika alkawari dai abu ne mai kyau abu ne wanda yake sifa ce mai kyau kwarai da gaske aka akasinta sabaninta sifa ce mummuna Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun ya ku waɗanda suka yi imani don me kuke faɗar abin da ba za ku aikata ba fushin Allah ya girmama mutum ya faɗi abin da ba zai aikata ba ku faɗi abin da ba za ku aikata ba saboda haka sifa ce ta munafukai mutum ya rika faɗar abin da da baki kawai yake faɗa amma a zuciya ya san ƙarya yake ba zai yi ba da gangan zai faɗa kuma ya ƙi cikawa da yawa mutane suna da irin wannan ɗabi'a za su faɗi abu tare da sun san ba za su yi ba amma za su faɗa maka saboda kawai dai ka dame su ba za su gaya maka don ka rabu da su wannan ba daidai ba ce Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fa'a qabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafa Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakzibun Allah yake maganar munafikai ce ya jefa munafici a zuciyarsu har zuwa ranar da za su haɗu da shi wannan munafici yana tare da su bima akhlafa Allah ma wa'aduhu saboda alkawarin da suka yi wa Allah kuma suka saba saboda sun yi wa Allah alkawari da in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin sun yi wa Allah alkawarin cewa in Allah ya ba su falalarsa in Allah ya musu arziki za su fitar da dukiyarsu su taimaka wa mabukata za su yi sadaka kuma za su zama cikin mutanen kwarai balamma ataw min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun Allah ya ba su falalarsa sai suka shiga ruwa kuma suka juya baya suka bijire inda ake ganin su ma da aka daina ganin su don kada a tambaye su da yawa ana samun irin wannan da Allah malam a yi mana addu'a Allah ya mu ma ya buɗa mana sha Allah mu ma mu zama masu taimakon musulunci masu taimakon al'umma turin da ya samu wani babban mukami mai tsoka to kun daina ganin shi a cikin ku kenan ba ku ƙara ganin sa ba sai kuma an ta sauƙe yasa sai ya dawo muku ya ce saboda shi musulmi ne gashi an koro shi eh musamman gwamnatin ba ta musulmi ba ce sanda ta ba shi mukamin yana fanta ma ba za ku ganshi ba ba za ku ƙara ganinsa ba kuna ta 'yar abin nan da shi amma ranar da aka kore shi sai ku ganshi kuma ya zo ya samu malam saboda mu musulmi da muke cikin gwamnatin nan an sako mu a gaba yanzu ne yake musulmi ya sako musulmi eh. hmm. irin wannan suna nan da yawa za su yi wa Allah alkawari amma ba za su cika ba annabi yana cewa ayatul munafiqi thalath idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina alamar munafiki uku ce idan yana magana yayi ƙarya idan yayi alkawari ya saba idan aka amince masa ya ha'inci wannan duk mutumin da ya sifantu da wannan ya sifantu da sifat an-nifaq al-amali ya sifantu da sifar munafici a aikace ko da bai sifantu da sifar munafici a aqidance ba akwai nifaqul akadi mutum yana ƙaryata Allah a zuciya a baki kuma yana nuna muku shi mumini ne idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum kaga waɗannan munafici ne a aqida wannan munafici ne da yake fitar da mutum daga kafirci Allah ce wa ma'ulaika bil mu'minin waɗannan ba mu'minai bane to akwai annifaqul amali munafici a aikace wanda ba zai fita kai daga musulunci ba amma kuma ya jefa ka cikin sahun munafikai a aikace shine ya zama na kana da wata ɗabi'a ta ta munafici irin wanda munafikai aka san su da ita kamar yadda ka sani akwai al-kufrul amali akwai al-kufrul i'tiqadi akwai al-kufrul amali akwai kafircin aqida wanda shine zai dawwamar da mutum a wuta akwai kuma kafirci a aikace ba kafirin ba ne amma kuma gashi yana aikata irin ayyuka na kafirai to wanda ba za a ce masa kafiri dan wuta har abada ba amma kuma yana ɗabi'a irin ta kafirai wanda Allah subhanahu wataala in ya kama shi da wannan zai azabtar da shi in ba gafara ya samu ba saboda haka kasancewar saba alkawari sifa ce ta munafukai sai ya zama da musulmi muminai suna sifantuwa da kishiyar wannan abu shi yasa Allah subhanahu wataala anan ya yabi bawansa kuma manzansa da cewa innahu kana sadiqal wa'di shi ya tabbata mai gaskiyar alkawari ne haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya kasance sadiqul wa'di ne mai gaskiyar alkawari ne bai taɓa yin alkawari ba face sai da ya cika annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wa sirikinsa abul'as ibn rabe abul'as ibn rabe al'ubawi ya masa yabo da kasancewarsa mai cika alkawari Shi ne wanda yake iya aure yarsa Zainab yar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama to bayan musulunci ya zo wani tun kafin musulunci aka auren tun yana kafiri musulunci ya zo ita ta zama musulmi shi bai zama musulmi ba Shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan yakin badar annabi sallallahu alaihi wa ya aka bayan an kama shi aka alkawari yayi alkawari kan cewa zai sako masa yarsa domin ita ta aiko da ‘yan wuyanta cewa lokacin da annabi ce a karɓi fansa a sake su to ita matarsa ce sai ta aiko da ‘yan wuyanta cewa ga mijinta ga shi baya da abin da zai amma ga ‘yan wuyanta a karɓa a sake shi annabi ya je ya samu sahabbai kwamitin da aka ɗora musu alhakin karɓar fansa ɗin cewa to ga zainab ta aiko da ‘yan wuyanta zaima musulma ce amma mijinta kafiri ne ga shi ta aiko da ‘yan wuyanta a saki mijinta in kun ga za ku karɓa to in kun ga kuma za ku kare mata suka ce a mayar mata kayanta saurai ita musulma ce abin kamata ya abin nan ba annabi ya yi alkawari da shi ce to amma zan yi alkawari da kai za a sake ka amma ka dawo min da yata tunda ka kai kafiri ne ita kuma musulma ce bai kamata ci gaba da zama a ƙarƙashin ka ba ya ce in Allah ya so zai dawo da ita ya yi masa wannan alkawarin kuma yana komawa kuwa ya haɗo ta da ɗaɗɗarraki a kan ta har kaga ya cika masa alkawari shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace haddathani fa sadaqani wa wa'adani fa wafabi yayi magana da ni kuma gaskiya ya faɗa min kuma ya min alkawari ya cika min bayan shekara shida ya musulunta shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo musu da auren su ba tare da an sake daura sabon aure ba da wancan tsohon auren saboda mace ta musulunta mijinta bai musulunta ba to koda sun rabu ita tana zaune bata yi aure ba idan ya jin ranar da ya musulunta inda ba ta yi aure ba to shi kenan sai su ci gaba da zama ba sai an sake taruwa an ɗaura aure ba bayan shekara shida annabi ya mai da ita to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa alkawari ya yabe shi da me da cika alkawari tun yana tun ba musulmi har har ya musulunta annabi ya yabe shi da cika alkawari annabi ya faɗi wannan ne lokacin da aka gaya masa cewa sayyidina ali yana neman yan gidan abuja ko dangin abuja suna neman su aurawa sai na aliyarsu yar abuja to a lokacin da ya yi hudu ba ya nuna bai yadda ba a ajiye yar babban makin allah da yar ma'aikin allah a gida daya abinda ba a so zai iya faruwa zai zama na idan faɗan kishi da kishi ya tashi wanda ya zagi uban wanda zai ke ubanki la'anan nema abuja ce to ke ma uban naki to kaga sai sai a shiga abin da ba abin nan ba duk da ita musulma ce to amma kishi in ya taso ba abin da ba zai iya haifawa ba sai an yi kuma daga ba a zo ana nadama to annabi ya ce ba zai ba zai yadda ba to shine sai ya yabi shi wannan ya masa alkawari game da yarsa kuma ya cika masa alkawari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar duniya a khalifa abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu ya zo yake cewa yake tara mutane yake ce musu wanda duk yake da wani abu da annabi ya masa alkawari kuma bai cika masa ba har ya koma ga Allah to ni yanzu ya zo ni ne khalifansa ya zo in cika masa wannan alkawari to shine Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma ya zo ya ce wa sayyidina Abubakar annabi sallallahu alaihi wa ya mun alkawari cewa law ja'a malu min albahrain a'taytuka hakaza wa hakaza wa hakaza annabi ya kirawo jabir ya ce idan kuɗi ya zo daga bahrain kuɗi na na jizya da ake karba idan ya zo daga bahrain to zan baka damki haka zan kuma iba in damka in baka in kuma damka in baka to zan maka dumus daya dumus biyu dumus uku to kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam koma ga Allah wannan kuɗi bai zo ba to kuma sai bayan annabi ya yi Fati sai aka kawo wannan kudi daga bahrain to sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai jabir ya ji kuma abubakar yana cewa duk wanda annabi ya masa wani alkawari bai cika masa ba ya zo ne in cika masa shine sai jabir ya je ya ce to gafa abin da ke tsakaninmu da annabi sallallahu alaihi wasallama wadda sahabbai ne ba wanda yake mauni ƙarya duk suna gaskata junansu kamar yadda anas yake cewa ma كل ما حدثناكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه منه ما سمعناه ومنه ما, ما لم نسمع منه ولكن يحدث بعضنا بعضا ولا يكذب بعضنا ce ba duka abin da muke gaya muku na hadisi daga annabi muka ji ba kai tsaye saboda anas sanda annabi ya hijira sa goma yana yaro kai yana yaro kawo shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam karami ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara goma shi ne yake cewa ba duka abin da muka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam muka faɗa muku na hadisi mu muka ji kunne da kunne baki da baki ba a'a akwai wanda muka ji akwai kuma wanda sashin mu ne wato wani sahabi ne yake ga wani sahabi wani sahabi sai ga wani sahabi in ya tashi shi ko ba sai ya faɗi wannan sahabin da ya ga masa ba sai kawai ce manzo Allah ya ce ba sai ya ce sahabi wani ya ga mu manzo Allah ya ce ba yace sai dai sashin mu yana karantar da sashi hadisi kuma ba mu yi wa sashi ƙarya to ba ma yi wa junan mu ƙarya don haka lokacin da Jabir dan Abdullahi zai je gaya wa Sayyidina Abubakar wannan magana ba zai tome shi ba saboda ya san a junan su ba karya. in yanzu ne sai a ce kawo shaida an baka a rubuce akwai wani shaida da zaka kawo cewa kun yi wannan da shi saboda me saboda tuhuma da ta yi yawa da rashin gaskiya da ta yi yawa a yau saboda haka yanzu da dukiya ta zo da dukiyar bahrain ta zo sai abubakar ya kirawo jabir ya ce to gashi ya cika hannu ya bashi ya kuma cika hannu ya bashi ya kuma cika hannu ya bashi to Allah ya ce wa kana rasulan nabiyya kuma ya tabbata manzo ne annabi Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi manzo ne kuma annabi ne zuwa ga mutanansa, a wannan lokacin mutanansa ba su wuce mahaifiyarsa ba da 'ya'yansa da sulukansa jurhum akwai kabilar jurhum kabila ce ta larabawa wacce lokacin da suka zo suka ga ruwan zanzam da su larabawa da suna bin inda ruwa yake ne su yi sansani da dabbobinsu eh, da tancinansu su kakkafa su kama guri su zauna to lokacin da suka zo suka samu hajar a makka ga shi guri ne wanda yake kwazazzabo ne babu komai amma ga ruwa yana ta gudana sai suka samu gurin da za su zauna sai suka yi makotaka da ita hajar daga nan suka yadu suka yawa har ma shi Ismail da ya tashi aure ya aure a cikin suka kun dalilin yadda aka samu dangantakar Ismail da Larabawa kenan kabilar Jurhum ita ce kabilar Larabawa wanda suka bawa annabi Ismail auren yarsu to da suka tana aka hayyafa har aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam to aka kana rasulan to kaga a lokacin da za a aiko shi annabi suwaye a gefe da shi daga babansa ba babarsa sai 'ya'yansa sai kuma sirikan nan nasa waɗannan jirhum su Allah ya aiko shi zuwa wajensu shi ya sa a gaba ya ce wa kane ya amuru ahalahu sai aka kirawo wanda yake umarta da ahalahu bis salati saboda saboda su ne mutanen nasa duk kaga wanda yake yaya da da da da sirikai duk iyalai ɗaya ne ce wa kane ya amuru ahalahu bis salati wannan yana nuna darajar ko ɗaukakar annabi ismail a.s. a kan ɗan'uwansa ishaq dukansu annabawa ne manzanni amma a can da aka yi maganar annabi ishaq sai ka ce wa kullum ja'alla nabiya ba a ƙara rasula ba duk da cewa manzanni ne an gane ba a ƙara musifar rasulan ba annabi yaqub annabi ishaq da ɗansa annabi yaqub dukansu su manzanni ne to amma a nan da aka tashi ambatan isma'il sai aka ƙara masa kalmar rasulan wa kana rasulan nabiya wannan dan a nuna fifikonsa akan dan uwansa ishaq alaihissalam kuma ya tabbata cikin sayo muslim hadisin wasila ibn al-asqa radiyallahu ta'ala anhu yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna Allah astafa kinanata min waladi isma'il wastafa quraishan min kinanata wastafa min quraishin bani hashim ne min bani hashim yace Allah ya zaɓi. wato gidan kinana daga cikin 'ya'yan isma'il kinana ɗaya daga cikin 'ya'yan isma'il ne ɗaya daga cikin zurriyar annabi isma'il ne to Allah sai ya zaɓi wannan gidan sai ya fifita shi a sauran gidajen da suka fito na zuriyar annabi isma'il daga cikin gidan kinana kuma sai aka zaɓi gidan ƙuraishawa gidan ƙuraish shine kusai sai aka zaɓi gidansu sai aka fifita shi daga cikin 'ya'yan kinana ɗin shi kansa sannan kuma daga cikin 'ya'yan ƙuraish shi kusai din sai zama na an zaɓo gidan banu hashim shine gidan da annabi ya fito da ƙurashin kusai din yana da yaya su abdul manaf abdu dar abdu shams duk yayansa ne to amma cikin wannan gidaje sai aka zabo gidan banu hashim wanda shi ne kakan annabi sallallahu alaihi shi ne hashim mahaifin abdul muttalib ko abdul muttalib mahaifin abdullahi abdullahi mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam haka sai ya ce Allah ya zabo banu hashim kuma daga gidan daga cikin gidan ƙuraishawa sannan kuma ni kuma sai zaɓo ne daga cikin banu hashim saura kaga duk zaɓe ne daga zaɓe zaɓin da ya faro tun daga ismail alaihissalam allah ya zaɓo shi daga gidan ibrahim alaihissalam daga cikin 'ya'yan ibrahim allah ya zaɓo annabi ismail sai ya sa shi ne shi ne zama wato a cikin cikin bishiyar nasabar annabi sallallahu alaihi wasallama ya zaɓo shi cikin 'ya'yansa ya zaɓo kinana kinana kuma cikin ƴaƴansa aka zabo quraish shine kusai cikin ƴaƴan quraish kuma aka zabo aka zabo banu abin nan ƴaƴan hashim su kuma aka zabo annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki saboda haka annabi zabi ne na Allah zababbe ne daga zababbu Allah ce wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakat ya kasance yana umartar iyalansa da sallah yana umartar su da zakka wa kana inda rabbuhu inda rabbihi mardiya ya kasance yarjejje ne a gurin ubangijinsa wato ya kasance yana tsayar da umarnin Allah dangane da iyalansa yana umarta su su yi sallah sallah nan ta kunshi tsarkake bauta ga Allah subhanahu wataala ta kunshi ikhlasi ga Allah subhanahu wataala sannan yana umarta su da zakka wanda zakkar nan kuma ta kunshi ihsani zuwa ga bayan Allah sauraka yana umarta su da haƙoƙi haƙoƙin da suka danganci Allah da kuma haƙoƙin da suka danci bayan Allah su kiyaye haƙoƙin Allah kuma su kiyaye haƙoƙin bayansa a cikin haƙoƙin Allah aka ambaci sallah kasance ita ce mafi girma a cikin haƙoƙin bayansa aka ambaci zakka saboda ita ce mafi girma to wannan yana nuna cewa annabi Isma'il a.s. a karan kansa shi ya samu kamala kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya to kuma bayan ya samu kamala kuma ya yi ƙoƙarin ya ga cewa zuriyarsa sama ta samu irin wannan kamalar saboda haka sai ci gaba da karantar da su musamman ma waɗanda suke kusa da shi musamman ma danginsa domin su suka fi cancanta ya fara kiran su kafin wasu to wannan shi ma yabo ne ba kankani ba da Allah subhanahu wataala yake masa da wannan ɗabi'a mai kyau cewa shi a karan kansa mai bautar Allah ne sannan kuma bayan haka mai umartar iyalansa ne su bautawa Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu ka umarci iyalanka da sallah kuma ka yi ka haƙurƙurtar da kanka akan wannan la nas'aluka rizqan ba ma tambayar ka wani arziki nahnu narzuquka mu za mu baka arziki wal aqibatu kuma karshen al'amari yana tare ga masu tsoron Allah hakanan Allah subhanahu wataala ya umarci mu'minai ce su ma su kula da iyalansu su dora su akan tarbiyya mai kyau ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun ghilazun shidad la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma umaru. Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani ku tsare kawunanku da kuma iyalanku daga shiga wuta wutar da mutane ne da duwar wasu makamashinta alaiha mala'ikatun gilazun shidad akwai mala'iku masu kausar zuciya marasa tausayi kuma karfafa su suke kula da wannan wuta kaga anan ma Allah subhanahu wataala ya umarci ya umarci mu'minai da cewa su umarci iyalansu da ma'ruf su hade su da munkari su hana su mummunan aiki kada su bar su haka nan wuta ta laƙume su saboda haka umarni umarnin iyali da yin sallah da kula da sallah wannan ibada ce da Allah subhanahu wataala ya dora wa kowane musulmi bayan shi ya kula da kansa ya kula da abin da Allah ya dora masa na ibada to kada ya ce ya gama shi ya gama abin da zai yi ya bar ƴaƴansa zuriyarsa danginsa da waɗanda suke karkashin sa ya su ta talaƙume su shedan ya cinye su da yaki a'a su ma ya umarce su musamman da rukunan nan manya-manya guda biyu kalmar shahada ta ce tauhidi ko yadda 'ya'yansa gidansa tauhidi duk sanda zai ji wata kalma da ta saba tauhidi to yi kokari ya gyara ya gyara musu ba a faɗar haka haka ba kyau haka ne kokari ya ga cewa suna kula da sallah suna kula da sallah wannan shi kansa yana taimakawa mutum a rayuwarsa ma rayuwarka ma za ta yi kyau idan ya kasance kana ƙoƙarin gyara tarbiyyar gidanka musamman sha'anin sallah ka taimaka ka kula cewa ana kula da sallah urwa ibn zubair radiyallahu ah, rahimahullahu ta'ala ya kasance duk sanda ya je ya ji wani abin da ba daidai ba a rayuwarsa kai ya ce ko dabbasa ce da ya hauta tutsu da shi ko ya je kasuwa ya ga ya dawo fayo ba abin da ya samu ce to a gidana akwai matsala akwai wata matsala da ta faru a gidana zai je ya bincika akwai yaron da yake wasa da sallah ko ya ce saboda mai saboda Allah ya mun alkawarin arziki idan har zan umarci iyalina da sallah su kula da ita ya ce wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa ce la nas'aluka rizqan ba ma cewa kai ka kawo mana mu za mu baka kai dai yi wannan abin da muka saka mu za mu azurta ka saboda haka duk wanda yake son kasuwancinsa da harkar harkokinsa su rika samun ci gaba suna haɓaka Allah ya tsare shi daga wasu masibu to ya rika kula da gyara gidansa ya ce ko tutsu su ta yi ko tutsu ta yi zai ce to akwai matsala a gidana sau da haka umarni da kyakkyawan abu mutum ya umarci iyalansa su kula da sallah wannan wani abu ne da aka yi umarni da shi kuma auren nasu bil ma'ruf al-aqrabun wanda suka fi kowa cancantar a kula da su a yi musu alkhairi su ne na kusa shi yasa Allah ce ko an fusa ku shi yasa Allah subhanahu wataala ya fara umartar annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa wa anzir ashirataka alaqrabin ka gargadi danginka na kusa ce fara da danginsa na kusa saboda sun suka fi kowa cancantar a fara da su kafin aje ga na waje don haka Allah subhanahu wataala anan ya yabi annabi Isma'il alaihi salam da cewa mai kula da wannan ne za mu yi magana a kan kalmar ahlahu da Allah ya faɗa a cikin wannan aya wacce ke nufin matarsa da 'ya'yansa wanda tana zuwa da wannan ma'ana a cikin alkur'ani za ka ce ahlahu ana nufin mutum mutum ana nufin 'ya'yansa to kuma har ila yau tana da wasu ma'anonin daban wanda insha Allah karatunmu na gobe za mu ishara zuwa gare su abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh